amakuru twabateguriye agizwe n'ingingo nkuru nkuru zikurikira Ishirahamwe ry'inkino zo kwinonora imitsi mu Burundi atletisme rirababazwa no kubona abanonotsi b'abarundi bataroswa agafashanyo iyo bashaka kuserukira igihugu byaraye bishikirijwe na ambassadeur Dieudonné Kwizera arongo iryo shirahamwe hari mu kiganiro n'abamenyesha makuru abanyagihugu bafise amaparasera hitwa mu buhomba hagati ya traversaria 13 na 15 mu maramvya muri commune Mutimbuzi mu ntara ya Bujumbura baridoga ko igihe kibaye kirekire batariko baraharangurira ibikorwa butoyi Simeo arongo arongoye komine mutimbuzi agasaba abanyagihugu kwihangana mu ntara za Cibitoke na Kirundo havugwa ubukene bw'amazi muri makuru mukaza gukurikira icu icubwo ubukene bw'amazi bwavuye ko nico muri EGD zobashikiriza mu gutorera umuti ivyo bibazo by'ikena ry'amazi muri zo ntara murabimenyereye buri munsi w'Imana tubashikiriza bucana yandi ingaburo mu mpera za no makuru tukaza kubayagira ku kamaro k'uruboga rw'urutomate amakuru rusayo gusa akanya kakadukundira turabafitiye n'ayandi mu buhinga bw'ivyuma Elia Kadogo ni wala karatuma mvuga mkanyumva twese yamwe tuti ni musangwa ikaze Sangwa muri sanze kuri radio isanganiro Ndasubiye kubaramutsa ndabana ikaze mu ido jano makuru tuyahera mu gisata c'amasoko ntanga nguvu abanyagihugu bo boku mugwa mukuru w'intara c'ibitoke bamenyesha ko bamaze imisi mazi bafise mu mabombo yabo bagasaba ko igikorwa cyo kuzana amazi ku mugwa mukuru w'iyo ntara conyaruka uramatari w'iyo ntara ya c'ibitoke opepese Kaleme bizoza asaba abanyagihugu gufasha kugira igikorwa cyo gukwiragiza amazi muri iyo ntara catangujwe Bukini wale wagati kizogende neza ningu nkuru twateguriwe na Medar Niyonkuru haraheze hafi indwi zibiri atamazi meza aboneka mu mabombo yo mu ntara ya Cibitoke bamwe mu banyagihugu bakamenyesha ko bibabaje kubura amazi meza kandi bama bariha amafagitire ya Regidezo turashobora kumara iyi zibiri tutarosa amazi mu ibombo urumva nk'ikibazo tuba dufise hajya anyuraze kutuguresha amabuse y'ikizungu dukoresha amazi ibaze rero kwifuza aho wituma kandi ufise ibombo kandi uriha Regidezo kaguha fagitire mugabo gahiga ayo mazi wayakoresha ukabura uno mukenyezi wo muri yo ntara ya Cibitoke agasaba ko ikibazo cy'amazi meza cyotorerwa umuti vuba bwangu turateye akamu abadukura bari imbere badufashe ikibazo cy'amazi bagikemure hagati aho ubushikiranganje mu byo bujejwe harimo iterambere rusange bwaratanguje umugambi wo gukwiragiza amazi meza muri iyo ntara ariko uwo mugambi wari warahagaze kubera ikena ry'ibikoresho bimwe bimwe bamwe mu banyagihugu baho mu cibitoke bagasaba ko uwo mugambi wosubira gutangura igikorwa cyatanguye congera kirasubira inyuma twayobewe ibyo ari byo ariko ubu mu nyuma twarumvise ko kandi byatanguye gukogwa turasabye ku by'ukuri badufashe ibyo bikorwa bikore binyaruke kuko turagowe turarushe buramatari w'intara ya Cibitoke amenyesha ko uwo mugambi yo gukwiragiza amazi meza muri iyo ntara watangujwe n'ubushikiranganje mu byo bujejwe harimo iterambere rusangi wari warahagaze kubera ikena ry'ibikoresho bimwe bimwe nk'amatiyo ariko ngubu amatiyo akaba yarabonetse agahamagarira abanyagihugu gufashanya n'intwaro mu guhamba ayo matiyo kugira amazi abone biboneke duhamagara kandi abenegihugu kuza bose n'amasuka n'ibipawa baze dushiremwo ducomeka dufurira ducomeka dufurira hanyuma mpamagara kandi abo mu gisagara cya cibitoke kuko naho nyene abo muri jidezo bagende bahere ahiyo inzonya itiyo izo kwinjirira bapime berekana ati muhera ngaha mwimba kujya baze bahure n'abariko barava ino ku bya gatanu aho twagejeje uwo mugambi ukaba utegekanya gukwiragiza amazi meza mu ntara yose ya Cibitoke Meda nyonguru nkuru tugukengurukire tukiri muri ico gisata nyene abanyeshure bo ku mashure 12 n'amavuriro abiri byo muri commune Ntega nibo bafise kibazo c'amazi meza abavyeyi barereye kuri aya mashure n'abanyagihugu basaba abajeje intwaro kubafasha kugira baronka amazi meza nibandurire indwara zifatiye ku isukurike mustanteri wa commune Ntega wifata kibanza birizanye Leonidas amenyesha ko ikibazo c'amazi meza gihanze hafi commune yose agahamagarira abanyentega guterera kugira ico kibazo gitoregwe umuti tuti hariya mu ntara ya Kirundo twakura anyesi nta mpagaze nk'uko bishikirizwa na musitanteri wa komine ntega iyo komine igizwe n'imiryango igera ku bihumbi mirongo ibiri n'indwi imwe muri iyo miryango ikaba ifise ikibazo c'amazi meza harimo n'amashuri agera kuri cumi n'abiri kuri mirongo itatu n'imwe n'amavuriro abiri kuri munani ari muri komine ya ntega abanyagihugu bitura ayo mavuriro n’ababyeyi barereye kuri ayo mashure basaba kuronswa amazi meza kuko bikora ku mazi y'imvura bagatinya ko bohandurira ingwa indwara zifatiye ku suku rike nk'uko abo babyeyi babandanya babimenyesha iyo bishitse imvura ntiboneke abo banyeshure batondana akabido k'amaritiro atatu canke atanu karimo amazi ayo mazi akabafasha ku bijanye n'isuku ku mashure musabanganji jean marie ajejwe ivy'amazi muri komine amenyesha ko komine ntega ifise ibice bigera kuri mirongo itandatu kw'ijana ku bijanye no kwikwiza ku mazi meza musabanganji akamenyesha ko ico kibazo c'ubukene bw'amazi amazi ahanini cyaturutse ku migende y'amazi yubatswe kera ikeneye gusanugwa musitanteri wa komine ntega w'imfatakibanza birizanye leonidasi amenyesha ko ikibazo c'amazi meza gihanze hafi komine yose agahamagarira abanyentega guterera kugira icyo kibazo gitoregwe umuti buri muryango ugatanga intererano y'amafaranga ijana ku kwezi ayo mafaranga akazofasha mu bikorwa vy'isanurwa y'imigende y'amazi ndetse no no kubashikanira amazi meza aho bayakeneye ngo ico gikorwa kikazokora mu kiringo cy’imyaka yose kugezaho ikibazo cy’amazi meza gitorega umuti muri komine Ntega mu Kirundo Agnes Ntamumpagaze ku bwa radio Isanganiro Anyesi ntawamagaze mu kirundo nawe ndagukengurukire tuve hiyo mu buraruko bw'igihugu dukubitire ku mugwa mukuru wa politiki hariya mu ntara ya Gitega aho tubandaniriza ano makuru muri ico gisata nyene c'amasoko ntanga nguvu Abanyagihugu bo ku mungwa mukuru wa zone Mubuga komine n'intara ya Gitega barasaba kuroswa umuyaga nkuba kugira ngo barangure ubuzi n'imyuga myinshi ubu idakora kubera ibura ryo muyaga nkuba ni mu gihe aho ku Mubuga ariho haca ivyuma bitanga umuyaga nkuba uva kuzuba ungana na megawate hafi 8 ariko ntibawuronke umuyobozi w'igisata cy'umuyaga nkuba mu ishyirahamwe regidezo avuga ko ku bazoronka umuyaga nkuba mu mugambi wo gukwiragiza aho umuyaga nkuba utari mu gihugu cyose ariko ntasango atanga hari igitega twakura Gerard nibigira Bamwe mu banyagihugu bo ku mugwa mukuru wa zone mubuga komine n'intara gitega baradondagura imyuga n'ubuzibwora ngurwa igihe boronka umuyaga nkuba. Nko gusudira, gukoresha ama ordinateur kuko razi ko ubu ariho ari byo bigezweho, hariho izone, hari amabiro atandukanye, amashure. Bishobotse twaronka umuyaga nkuba, twoshobora kuza turaronka amata cye muri frigo, tugashobora kuza turaronka ahantu dufotoreza impapuro zikenegwa, amasekretariya, tugashobora kuza turabya ku amamashini interineti na cyane cyane urwaruka mu gihugu nk'uba tushaka kubera aha hari amazu menshi cyane kandi abantu tukeneye turi benshi kubera amazu ni menshi urabona ko dufite n'isoko tubasaba rero kuronswa umuyaga nkuba kugira ngo ubwo buzi n'iyo myuga birangurwe twege ikintu twosaba abategetsi boraba ingene badusabira imbere mubuga bakaba bari baratwemereye ko bazotuzanira mugabo hakaba ata matara ahari umuyobozi w'igisata c'umuyaga nkuba mwishira hamwe y'umuyaga nkuba n'amazi rejidezo ariwe David Majambere avuga ko zone mubuga itazoronsa umuyaga nkuba uvuye kuri ibyo vyuma bitanga umuyaga nkuba w'izuba kubera ngo ivyo vyuma atari vya Regideso ngo ni ivyishira hamwe ry'abikorera utwabo gitwa Gigawatt Global gusa ngo Regideso ifitaniye amasezerano n'iryo shira hamwe yo kugura umuyaga nkuba uva kuzuba utangwa n'ivyo vyuma vy'iryo shira hamwe igihe uwo muyaga nkuba uba gushika izege muri komene n'intara gitega ahahurira imiyaga nkuba iva mu bibanza bitandukanye ariko kandi araho umuhango abanyamubuga ko bazoronka umuyaga nkuba mu mugambi wo gukwiragiza umuyaga nkuba aho ukenewe ariko ntasanga atanga igitega Jean Ibigira ku radio isanganiro Gerard nibigira igitega nawe tugukengurukire inyuma y'akaruko gato duca tuvanga mu ntara gitega dukubitire mu ntara ya Bujumbura aho duca tubandaniriza ano makuru mu gisata c'imibano Isanganiro vyagariswe na leta kugira ngo habe amatohoza yimbise kuko ayo maparasera arimo amatati menshi butoyisime warongoye komine mutimbuzi asaba abanyagi abanyagihugu kwihangana kugira habe isuzu isuzumwa ry'impapuro batanze ririko rirakorwa mu bushikiranganje buraba ivy'amatongo ni nkuru ya Space Caritas Kabanyana abo banyagihugu basanzwe bafise amatongo hagati ya transversale ya cumi na gatatu n'iya cumi na gatanu muri zone maramvya ya komine mutimbuzi baridoga bavuga ko imigambi bari bafitiye amatongo yabo yaburijwemwo nk'abariko barubaka bahagarikiye aho bari bagejeje bakavuga ko umwanya ubaye munini kuva mu ntango y'ukwezi kwa gatatu n'umwaka ngo bari bakwiye kubarekurira ngo babandanye ibikorwa mu ntwaro muri komine mutimbuzi basigura ko ibyo bikorwa vyahagaze kubera amatati menshi yaranzwe muri ayo matongo aho usanga nk'itongo rimwe rihurira ko abantu babiri canke barenga ngo hari n'abavuga ko baguze cyangwa bahawe na leta ku buryo budasobanutse ari naco gituma ibikorwa vyariko biraharangurirwa byabaye ngombwa ko biba birahagaze mu kurindira ko haba amatohoza nk'uko musitanteri wa komine mutimbuzi abisigura simeho butoyi akanamenyesha ko abo banyagihugu baciye basabwa gutanga impapuro z'ayo matongo kugira ngo habe amatohoza yimbitse izo mpapuro ngo baracariko barazisuzuma mu bushikiranganji bujejwe iby'amatongo icyo kibazo kiriko kirigwa mu bushikiranganji bw'ibidukikije eh, uburimyi ubworozi ko bwari bwara itangaje usaba abafitiye amatongo cyangwa amazu mhm. bose bozana impapuro mhm. izo mpapuro rero zaratanzwe ubu barazitandukanya biga biga izikwije amategeko n'izidakwije amategeko nayo abidoga bavuga ko icyo gikorwa cyatebye ngo botenyenya kuko izo mpapuro bariko barasuzuma mu bushikiranganji burabe ivy'amatongo ngo ni nyinshi cyane nk'uko Simeo Butoya arongoye komine Mutimbuzi abisigura nuko zari nyinshi baratwaye nk'imifuko n'amakarito yo barenga atanu izo mpapuro mm, si ikibazo coroshe mu ntwaro muri komine mutimbuzi bakamenyesha ko abanyagihugu biyiba bakagomba kubandanya bubaka abazohafatirwa bazohanwa hisunzwe amategeko sipesi karita mu marambya muri komine mutimbuzi radiyo isanganiro. Space Caritas Kabanyana nawe mu maramza tugukengurukire ano makuru tuyabandanirize mu gisata c'inkino nari nawe babwiye mu ngingo nkuru nkuru zigize ano makuru ishira hamwe y'inkino zo kwinonora imitsi mu Burundi riraraju ishinga nuko abanonotsi bataroswa agafashanyo kabafasha mu kwimenyereza iyo hageze kuija mu mahiganwa makungu mu kiganiro n'amenyesha makuru cyo kuno wa gatandatu ambassadeur Dieudonné Kwizera batazira muvuduka atwara iryo shira hamwe yamenyesheje ko atamuco uri mwita itangwa ryako gafashanyo tumutegabiri bourse olympique itangwa na seno mugabo sino janga ngo mbeshe la gestion yayo si nziza iyaba yari nziza yo profita ku athlete gaprofita cyane cyane ku athlete uyu yarabaye un champion j'ai été un champion elle est une championne no kugira yuko abantu bose bamaze kuronka imidari atanumwe yigeze ari umudari ngo kubera yafashijwe n'iyo bourse olympique pourtant yaba une gestion transparente yo la abatete bagatera imbere bakaronka n'imyanya myiza kurusha ivyo wonye narabivuganye na la présidente wa seno ndamubwira ingene iyo yo yorondera iba bien yuko kugira ngo inkino na cyane cyane atletisme itera imbere icya mbere ni uburyo icya kabiri ni infrastructure infrastructure niyo yotangura dabo hanyuma ikabandanya abantu benshi baratangara bagatangazwa n'imyanya uburundi bufise uyo ni ambasaderi Diodone Kwizera arongo ishiramu ry'inkino za atletisme mu Burundi tukivuga nyene amakuru ajaye n'inkino inkino mpuza makungu zo gusiganwa ku makinga zimaze imisi ziriko zirabera mu gisagara ciruve mu gihugu eh, c'ububirigi kuno w'Imana niyo ziza gusozerwa urongo ishiramwe mpuza makungu ry'inkino zo gusiganwa ku makinga mu kiganiro habamenyesha makuru yamenyesheje ko izo nkino mpuza makungu zo gusiganwa ku makinga zo mu mwaka wa 2025 ko zizobera ku ncuro ya mbere ku mugabane wa Afrika mu gihugu kibanyi c'u Rwanda urongoye ishyirahamwe ry'inkino zo gusiganwa ku makinga mu Rwanda Abdallah Murinzi yamenyesheje ko bakiriye neza iyo ngingo abavuga ko bagiye kubandanya biteguriye neza iryo higanwa rizobera muri ico gihugu cy’u Rwanda inyuma y'akaruko gato ni bucana yandi ingaburo buraca bugacana yandi mu urutomate n'uruboga rungirakamaro rutunze ivyankenerwa bitandukanye umushakashatsi mu bijanye n'ingaburo amenyesha ko rugizwe n'amazi ku rugero rurenga ibice 90 kwijana indema mubiri ivy'umyunyu n'ibinure Jean Paul Wineza avuga avuga ko urutomate rutanga umunezero kububakanye bucana andi ingaburo y'uno munsi na Omer Duwayo urutomate bamwe bita urunyanya ruri mu bwoko bw'imboga jean paul wineza umushakashatsi mu bijyanye n'ingaburo avuga ko itomate ziri ubwoko burenga ijana na mirongo itanu amatomate ari ubwoko burenga ijana na mirongo itanu hariho itomate zisanzwe zifise forme y'umuzingi tubita forme ronde turashobora mbere no kubona itomate zisanzwe ari ndende mu gifaransa bita roma cyangwa se shiko hariho n'itomate basanzwe bita kotere ni itomate zifise ishusho nk'iy'icamwa bita umutima w'imfizi keradobefe hariho n'ubundi bwoko bw'itomate bufise amabara atandukanye nagu isanzwe yoroshe cyane rworoshe mu kanwa hariho n'ubundi bwoko bw'amatomate asanzwe afise amashusho nk'ibyamwa hariho n'itomate bita ngo banana lake rufise ishusho nk'umuhwi uzasanga akenshi zifise ibara risa n'umuhondo mugabo mu ruhondo ubonerana hariho n'itomate bita letomate noire izo tomate nazo uzosanga kenshi zisosa cyane zifise isukari na kirere mugabo nyinshi mu by'urutomate bitunze harimo indemamubiri ariko wineza asigura ko amazi ariyo menshi umubiri ugize ubwa mbere rugizwe n'amazi ibiharuro bingana mirongo icyenda na kane ku ijana itomate ziratunze icyo bita isukari idarate do karubone mu gifaransa ibiharuro bitatu n'ibice mirongo itanu na bine hama kandi itomate ziratunze indemamubiri ariko ku rugero rutoya ku biharuro bingana n'ubusa agakwabo mirongo umunani na gatanu by'amaporosantaje itomate iratunze ibinure ariko ku rugero ruto ubusa agakwabo zahabu mirongo itatu na gatatu z'amaporusantaje hama kandi itomate ziratunze amavitamine hambavu y'uburyohe bwo mu kanwa urutomate ngo ruratanga umunezero mu bihe byo kurangura amabanga y'abubatse nk'uko bibandanya bishyikirizwa n'umushakashatsi Omen nduwayo tugukengurukire tumukengurukire n'umutumire wawe Jean Paul Uwineza akaba ari no ngaha duce sozerira amakuru twari twabateguriye kuri kuruno mutaga ndaba kenguru kile mwege mwese mwarimu yateza abiri ndaba shimile ndaba genza anje womuruganda rwa radio bafashiche isanganiro bafashije kuyegeranya ndabasezere ndabifuriza umutaga mwiza aliko nkayibutsa ko kanyi sase anje frasine ndio kugayo afadi kanije na mire Mireye Kanyange baza kwa washi tse kurizino mikro kugira babandanye babashikiriza yandi makuru yanditswe n'ibinyama makuru murakoze turabaramukije tubaha n'ikaze muri ano makuru yanditswe n'ibinyamakuru imfashanyo y'ibanki y'isi yose ivuye ku miliyoni amajana atatu z'amadolari y'abanyamerika ija ku miliyoni amajana atanu vyandikwa n'ikinyamakuru buhundiyeko ibanki y'isi yose igiye kongereza amafaranga afasha mu migambi y'iterambere mu burundi mu gihe yahora itanga amafaranga angana n'imiliyoni n'amajana atatu z'amadolari y'abanyamerika ubu ngo izohora ishira mu bisata bitandukanye amafaranga angana n'imiliyoni amajana na tanu kuva muri uno mwaka w'ubutunzi wa bibiri na mirongo ibiri na rimwe ushira uwa bibiri na mirongo ibiri na kabiri nivyamenyeshejwe na Veronique Kabongo aserukira ibanki y'isi yose mu Burundi hari ku munsi wa kabiri asigura ko yishikiye kuraba umushikiranganje wa mbere Alain Guillaume Bunyoni kugira yemeze neza iyo mfashanyo biciye mu gushigikira imigambi ikomeye izofasha igihugu mu kwiteza imbere mu bisata bitandukanye ni nko gufasha mu rudandazwa mu kubaka amabarabara n'izindi nyubako hamwe no gushigikirana nk'uko bibandanya vyandikwa na Bohondiyeko igipolisi kidasanzwe kijeje kugwanya ibiturire ubukiri muri komisariya nkuru y'igipolisi vyandikwa na ABP iryo tororokanizo ry'amakuru ryandika ko hari umushikiranganje ajeje umutekano yashikirije integuro y'itegeko ibiraba ku munsi wa kabiri imbere y'inama nshingamateka muri ABP bongera ko gishasha muri iyo nteguro y'itegeko yo kuwa 200 ruhuhuma mu bihumbi bibiri na cumi n'indwi iraba igipolisi cy'u Burundi ikindi ari uko icyo gipolisi ubu kizoba kigizwe n'amakomisariya atatu makuru makuru mu gihe igipolisi kigwanya igiturire kizokwimurirwa muri komisariya nkuru y'igipolisi c'inyamiramabi iruhande y'iyo izindi komisariya nkuru zibiri ni umutekano wo hagati n'iraba iby'uruja n'uruza muri ABP bakavuga kandi ko umushikiranganje ndera ko buca yanasavye ko hoshigwaho urundi gwego rukuru rwo mu gipolisi rumeze nk'ugwego rukuru rwa gisirikare goba rugizwe n'ibiro vy'umugenduzi mukuru w'igipolisi ibiro bijeje ubuhinga n’amakomisari y’Amakuru amakuru ashikirizwa n'imyamakuru ingoma Burundi yaratakaje agaciro kubera amafaranga byandikwa mu kinyamakuru iwacu iwacu candika ko abatimbo bo mu gishora bababazwa no kubona hariho imigwi y'abavuza ingoma basigaye baja kuvugiriza ingoma mu manza nk'iz'ubugeni n'izindi zo mu miryango harishwa amafaranga babona ko ari gutesha agaciro ingoma zahorana mbere ko bikwiye ko ababikora babihanirwa amategeko yashyizweho ngo niyubahirizwe mu mitumba ingoma ngoma irubashwe kandi ngo itangaza ibintu bihambaye mu gihugu nko mu gihe cyo guhimbaza umunsi mukuru wo kwikukira canke kwakira abashitsi b'abanyacubahiro ariko mu gisagara abatunzi ngo bafata ingoma nk'uko yoba ari nk'igitari canke ikindi gicurarangisha umuntu ashobora kuronka gikeneye ku ruhande rwiwe Gerard Nibigira umuyobozi mwishikira mu biro kwa buramatari w'intara ya Gitega aremera ko amategeko agenga ikoreshwa ry'ingoma mu Burundi ahari kandi ko bahamagara guhagarirwa kuyubahiriza nk'uko yabiganiriye ijisho rya iwacu muri iyo ntara ya gitega gutanga ubumenyi kubigisha bashasha ku bijyanye n'uburyo bwo kubaza ngo birihutirwa ni akamu n'ikinyamakuru la voix de l'enseignant icyo kinyamakuru c'abigisha candika ko haheze imyaka itatu leta y'u Burundi itanguje ubuhinga bushasha bw'inyigisho z'akanovera z'ikibanza kinini umunyeshure umunyeshure ahamagariwe we gutora inyishu bibaye ngombwa bagakorera mu migwi na bagenzi we mu nyigisho zitangwa umwigisha ngo niwe aca acika umufasha w'umunyeshure w'umunyeshure kuko ahanini ari we acakora byinshi ubu rero ngo izo nyigisho zarahagaze kandi abigisha bose batabitahura voix de l'enseignant kikabandanya candika ko ubushikiranganje bw'abakozi n'akazi bubandanya bwinjiza abakozi kandi bamwe muri abo atanu ubumenyi bafise mu bijanye no kwigisha umwe mu barongoye ishure asaba ko izo nyigisho zibandanya zitangwa kugira akanovera k'inyigisho kabandanye kiyongera akaba ari no ngaha turangirije ano makuru yanditswe n'ibinyamakuru kundwi dusozereye mwayashikirijwe na Francine Ndeo kubgayo afadikanije na Mihaye Kanyange ibihe byiza ngahi iwanyu naho ubutaha amakuru ashikirizwe n'ibinyamakuru